Kwa ufupi ni kwamba katika wakati wa Mtume sala sallama kulikuwa na makundi matatu, hasa Madina. Kulikuwa na mushrikun, makafiri wenye kudhihirisha kufuru yao, na kulikuwa na wanafiki, makafiri wenye kuficha kufuru yao na kudhihirisha Uislamu. Lakini pia kulikuwa na waumini wa sahaba Kwa hiyo makundi haya mawili yote hayaonja sharafu ya suhba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu watu hawa waliishi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam na walikutana naye, lakini hawakumwamini. Kundi la nne ni hili kundi la watu wachache, na watu kulitaja kwa sababu ni watu wanathibitika ambao wameishi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa ni waumini, lakini hawakukutana naye. ونيت المخضرمون المخضرمون mukhadharam ina maana mbili katika vitabu ikitajwa katika lugha za kielimu mukhadharam ana maana ya mtu aliyeishi katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ameamini lakini hakuwahi kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam huyo ni mukhadharam lakini pia maana nyingine mukhadharam inakusudiwa ni mtu ambaye ameishi katika jahilia kisha akaishi katika Uislamu baada ya hapo kama Hassan bin Thabit radhiallahu anhu aliishi katika jahilia miaka 60 kisha akasilimu akaishi katika Uislamu miaka 60 ameishi kwenye jahilia miaka 60 kisha akasilimu akaishi katika Uislamu miaka 60 hasanu ibn Thabit shairu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mtu wa aina hii ambaye ameishi vipindi viwili kama hivi anaitwa mukhadharam pia kwa hiyo sahaba ni kila aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa ni mwenye kumwamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tena akafa katika imani hiyo hali ya kuwa ni muislamu hapa kipengele hiki kitawatoa wale wote waliokufa baada ya kuritadi kuna watu waliritadi waliamini alafu wakaritadi wakafa kwenye ridda yao hao pia si masahaba